Un vide, vidējā iespēja, vide, līmeņa iespēja ir atbrīvoties vispār no atzimšanas cikla, no samsāras. Un tad augstākā iespēja ir e, sasniegt e, Budas stāvokli, pilnu apgaismību. Un to faktiski var panākt tikai ka mēs esam cilvēks. Un tad, kad ir viss, tad, kad ir pastāv tās mācības, tās, tā, tās mācības, tā meto, metodika pastāv pasaulē, tas nav vienmēr, tas ir tikai eh, kādreiz, e, kad ir tās, ir vēl, tās mācības vēl ir dzīves, tas nozīmē, ka ir vēl cilvēki pasaulē, kam ir tie sasniegumi, tie, tas, tas, tas realizācijas, ka tas nav tikai e, tādā intelektuālā līmenī, ka, ka, ka tas, bet vēl ir cilvēki ar to pieredzi, iekšējo pieredzi. E, un tad ir un tā un tā, un tad tie iekšējie apstākļi, kad pirmkārt, kad Nu labi, ka tu atrodies tādā vietā, kur tas viss ir pieejams, un tad, kad tev pašam ir interese e, meklēt un iet pa to ceļu, un e, arī, kad tev ir, e, teiksim, e, ķermenis un prāts ir pietiekoši labā stāvoklī, kad, kad tu spēj a, mācīties un, un, un, un praktizēt. Un tu to sauc par uh, dārgo, dārgo cilvēku, cilvēcisko atzimšanu. Vai perfektu. perfektu jā. Un tas ir ļoti, ļoti, tā lieta, tas ir ļoti, ļoti rets gadījums. Kad viss tas sanāk kopā. Un tā, tas meditācijas mērķis ir, lai, lai radītu, lai mēs sāktu vērtēt, lai mēs saprastu, e, kāds milzīgs potenciāls mums ir tagad, tagad, šī, šī dzīvē, šī, šī laikā. Un, kad, un ka tas ļoti rets gadījums. Ka nevar pieņemt, ka nāk, nāk, nākošā dzīvē būs tikpat labi vai, vai pat labāk. Un, ja īsti analizē, nekad nebūs labāk. Tagad ir faktiski viss kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu sevi attīstīt. Mums viss ir. Šī šī tekstā, kas ir nu, angļu valodā, tā grāmata, tas ir pakāpeniskā ceļa komentārs. Un tur tas lāma kas tā, tā bija nu, dzīva mācība, kas notika Tibetā mēram 70 gadus atpakaļ. Un, un tur par Bonka Rinpoche saka tā, ja mēs, mēs, e, mēs vienmēr lūdzam, un mēs esam iepriekšējās <laughs> dzīvēs lūguši, nu veltījuši, lūguši, veltījuši, lai man būtu laba atzimšana, lai man būtu visi apstākļi, lai es varētu nu, praktizēt darbu. Un tagad, kā mums tas ir, mēs turpinām, mēs to, mēs to <laughs> nevērtējam, mēs vienkārši turpinām lūk, nu, lai man būtu kādreiz labi apstākļi, visi labi apstākļi, lai es varētu sevi attīstīt, at, atbrīvot ja, sevi. Viņš saka, faktiski mums tas ir jau. Mēs vienkārši to neredzam. <clears throat> Um, piemērs ir it kā mēs, mēs, mēs būtu bombs, ja? bombs, kas, kas, kas, kas kaut kur atkritumu, ja miskastē atrod dimantu, bet viņš nezin, viņš neatpazīst, viņš nezin, kas tas ir. Nu, viņš vienkārši ir vienkārši kabatā un turpina savu caur dzīvi. Ja? Ak, ak, caur miskastēm. Līdz tam laikam, kad kāds, kas zina, varbūt ierauga to un saka, ko tu, ko tu dari, tas traks. Tu, tu vari to pārdot par tūkstošiem latiem. Ja? Un tas liels, liels dimants, tu vari miljonu latus, tu, tu vari dzīvot jūrmalā, lielā, mā, lielā mājā ko tu rākājies par miskastēm, tu esi traks. Vai tad? Un tas ir apmēram tā, kad um, mēs, mēs esam to dimantu atraduši ar lielām pūlēm, bet mēs, nevēr, mēs ne, nepazīstam, nepazīstam, nevērtējam to. E, tā, jā, mēs, mēs neredzam tās pārējās sfēras. Nu, mēs nezinām, vai ir ēles, vai nav ēles, vai tikai budisti un kristieši un hinduisti, un nezinu, kas to ir izdomājuši. Un vai, e, vai īstenībā ir tādas vietas vai nē, un pretas, vai tādi dievi, tiešām tādi ir. Labi, bet dzīvniekus mēs redzam. Un dzīvnieku šī pasaulē ir ārkārtīgi daudz. Daudz miljārdu, miljārdu reizi vairāk nekā cilvēku. Sevišķi kukaiņi un ne tikai tie, kas lido, bet tie, kas stā, nu, zemē iekšā vai staigā pa zemi. Un, un zivis. Un, un ūdeņu dzīvnieki, kurus mēs kā neredzam, ka viņi nav izvilkti ārā. Ārkārtīgi daudz, bet tas tikai kaut kur laukos, mežā, vienalga kaut kur laukos. Nu, pilsētā to arī īsti neredz, bet kaut kur laukos, nu, vasarā arī ziemā nekas tur <laughs> īpaši nekustās. Visi tur ir, bet viņi nekustās, noslēpušies. Um, Tas <laughs> man bija pārsteigums, kad <laughs> e, e, nu, tagad esmu pieredzējis. Vispār šo, šo dzīvi, nā, nu, tas kā kurina laikam, bet, e, nu, kad laukos, kad kur iekurina un tad izmien ārā mušas un odi un bita, <laughs> viss kaut kas izlien ārā no, no, no sienām un griestiem. Un es domāju, kā? Man bija tas galīgs pārsteigums. Bet kā tu tur mīnus grādi tajā mājā? Kā viņi izdzīvo? Es kaut kā pie, labi pie tā es pieradu. Jeb arī otrs ir, kad, nu, tā, kad tu kurini, tad tie jau nobeidzās. Viņi iznāk ārā, tā jau viņi nomirst. Nu, varbūt kāds ielien atpakaļ, bet viņi tur mēģina kaut ko darīt. Tik ārā pa logu vai kaut, nu, nu viņi nomirst. Tad nākošais, kur ir atkal citīs, nu, un tad beigās tur varbūt nepaliek vairs. <laughs> un tad, kur nu, tā vairs neparādās tā kā tagad. Bet man šogad, šor, šodien bija pārsteigums, ka tur es biju, at, nu, tur man bija uz iebraukt, uz, tur bija akmeņas vēl. Un man likās, sniegā viņas neredzēs uzbraukt virsū, tad labāk pārvietot. Un es paceļu akmeni, un, un tur apakšā bija tāds liela kā, kāpuri, resni. Varbūt šitī gari. Prekrasna. Kādi trīs? Zem, zem tā. O, es sapratu, nu, ka viņi tur dzīves, nezinu, ko darīt. Nu, labākais mēs varēju viņus pārvietot un tu pašu akmeni uzlikt. Nu tā, lai viņus nesaspiež kaut kā, nu tādās bedrītēs, bet es domāju, droši vien jau viņi nobeigsies vienalga. Bet es paņēmu, kad paņēmu, viņi ir silti. Bet viss ir sasaukts apkārt. Es domāju, kā tas ir iespējams? Viņi nekustās nekā, kā Tā viņa var būt silta. Tādā tā kā augstā elle, vai ne? Kā, kā tekstos paskaidro, kur viss ir tumšs un tik augsts, un galīgi tumšs un augsts, un kur ķermenis sasals, bet, bet viņi it kā nesasals. Tas brīnums, ka es nevaru saprast, kā viņi visi izdzīvo. Bet tā lieta, ka viņi ir ārkārtīgi daudz. Un tas ir viens milzīgs jautājums. Kāpēc tik daudz būtnes ir dzīvnieku ķermeņos pašlaik, un tik maz ir cilvēku ķermeņos. Nu, mēs tagad daudz cilvēku, bet nu, mēs to, tos var gandrīz saskaidīt, nu, 6 miljārdi. Tad 6 miljārdi būs vienā pagalmā e, dzīvnieku. Ja? Kur nu pa visu zemi? Un nu, tad jautā, kāpēc, kāpēc visas tās būtnes ir dzīvnieku ķermeņos tagad? Un ne cilvēku. Tad nerunājot par citām, citām sfērām. Ja īsti par to domā, Tad, jā, tad eh, nu, jānāk pie tā secinājuma, dažiem secinājumiem. Viens ir, kad acīm redzot, ir daudz parastāk, kad, kad būtnes atzims kā dzīves. Kā, kā dzīvnie, dzīvniekam nekā cilvēkam. Tas ir daudz parastāk. Un tas, tas man izsaka, ka e, tad, tad, kad es miršu, tad pēc statistiskas, ja? statistiskas, statistiskas, stati, statistikas Man ir tik, tik maza iespēja, kad es atkal atzimšu cilvēku ķermenī, nevis kādā dzīvnieku ķermenī. Tas ir faktiski gandrīz neies, neiespējams, kad es atkal atzimšu kā cilvēks. Tas ir grūti mums gremot, tas ir grūti ticēt. It kā. Bet loģika to saka, ne? Rāda uz to. Bet, ja, tad, ja ne, nu labi, es neticu, tā nevar būt, bet kur tad, no kurienes tad visi tie dzīvi? Kāpēc ir tik daudz dzīvi? Šī pasaulē. Ha, <laughs> ha. Bet eh, vispār, eh, nu, eh, tā, tā Buda mācīja, tā tekstos ir teikts, ka tas pirmkārt vienkārši atzimt kā cilvēkam ir ļoti rēts gadījums. Tā kā tas, tas pats par sevi ir ļoti, ļoti dārgs. Ļoti rēts, ļoti dārgs notikums. Bet tā dārgā cilvēka atzimšana, tad, kad tev ir visi apstākļi piemēroti, kad, kad tu kontaktējies ar dārmu un kad tev ir interesi un vēlēšanās un ir tādi apstākļi, ka tu vari to izmantot, to interesi, tas ir vēl vērtāk. Tā kā, ja mēs skatām, uz, uz, kad ir 6 miljārdi cilvēki pasaulē, bet cik, cik no viņiem ir tie apstākļi, ka, viņi, ka viņiem e, patiešām nu, dārma ir pieejama. Es nerunāju tikai par budismu. Jā, šeit. Dārma. Un līdz tam līmenim, nu labi, ir visādas, ir visādas reliģijas un ticības un, un e, gan vecas, gan, gan senas, gan jaunas un tā tālāk, kur ir e, kaut kāda dārma. Bet, ja runa, par, ja runa ir par atbrīvošanos, vispār no samsāras, vai, ja, e, tad Tādas mācības ir ļoti retas. Un, teiksim, pat pat in, Indijā, kur ir tāda ļoti sena un spēcīga, nu, <laughs> nezinu, nu saucam par garīgu, gar, gar, nu, garīgu tradīciju, garīgām tradīcijām. Um, bet tomēr teiksim, kad Dalai Lama, kurš dzīvo Indijā un kurš, kurš ir nu, tik plaši pasaulē atzīts kā, <laughs> nezinu, nu kā, izcils skolotājs. Bet Indijā tie vietējie cilvēki, indieši ļoti reti kādus īsti, teiksim, klausās, ka viņš māca. Tur var, var būt kādreiz e, tūkstošiem simtiem, desmitiem simtiem, pat simtiem tūkstošiem cilvēkiem, bet indieši vietējie tikai būs daži. Es pazīstu tikai kādus, nu nezinu, četras, piecas varbūt, nu, ka, ka, kas īsti, īsti um, mācās un, un praktizē, nu tieši, tieši budismu. Tagad karma. Viņiem nav... Viņi... Viņi... Nu kā, jā, nav karmas. Cēloņi, nu, nav, nav, nav radījuši cēloņus. Nu, kāpēc mēs vēl esam samsārā? <laughs> Tie tie, kuri ir jau sen atbrīvojušies, viņi arī teiktu, nu kāpēc tā, kāpēc, <laughs> kāpēc viņi tur vēl vārā savā putrā. <laughs> Ā, jā. E, teiks tā, ka gal, eh, galvenais cēlonis e, eh, atzimt kā cilvēkam ir tīra moralitāte, likumība. Tā kā tu esi bijusi ļoti likumīga. Mēs <laughs> faktiski visi esam. Um, un tai, otrs ir devība, bet tas ir vairāk saistīts ar to, uh, nu, ka būtu ērti apstākļi. Tā kā e, mēs varam priecāties par to, mēs varam būt, kas saka, lepni. <laughs> e, priecāties par to, ka mēs esam tik e, citīgi, kas saka, strādājuši, rad, radīt cēloņus, at, at, uh, saņemt šādu atzimšanu. Ja es esmu sagandējuši, tas būs atkal mūžs. De, iespējams. Nu, cerēsim, ka nē. Tik maz iespējams. Tad, tad viņas vispār nav tik Nē, I, e, bet tā jau tā lieta, kad ir tā iespēja. Ja mēs, ja mēs izmantojam šo iespēju, ja tās, me, tā lieta ir, ka tās metodes, metodes ir, ja, tās metodes, Mm, ja mēs runājam tikai par budismu, nē, tā nav pareizi. Nē. Faktiski te var runāt par darbu, jo ir, ir, ir teikt, ka um, ir teikts, ka pēc divar pus tūkstoši gadiem e, darba pazudīs no šīs pasaules. Varbūt būs kaut kādas reliģijas un tā tālāk, bet tās būs vil, viltus. Un nu, kad viņam mm, tur nebūs dārmas vairs. Un, jā. Un nu, kā, kā Buda teica, viņas mācības pastāvēs 5000 gadus. Uh, un tad būs tumšums. Um, un ne tikai tas, bet tagad vēl ir, ir um, Nu, vēl ir cilvēki, kam ir, ir tās iekšējās realizācijas. Uh, un, un kamēr tas ir, kamēr ir tādi, tad tas dod mums iespēju um, saņemt, kā saka, nu, dzīves mācības un, un kontakts un, un padomus. Un, nu, kam, kad ir, ir, teiksim, tieši ceļi, ceļi rādi, ceļi rādi. Ehm, tas ir ļoti svarīgi. Mm. <clears throat> Un faktiski vēl pastāv vis, visas, ehm, visas budas mācības. Tas, tas nozīmē, ka ir uh, faktiski iespēja sasniegt visus sasniegumus tagad, šīs laikos. Un pat ir, ir iespējams, ir pastāv metodes, mācības, kā sasniegt pilnu apgaismību pat vienā mūžā. Jautājums ir tikai, vai mēs to iespēju izmantosim. Um, bet vismaz, es domāju, nodrošināt atkal e, labu atzimšanu kā cilvēku, tas ir, tas nav, tas nav nereāli. Ja mēs esam gatavi strādāt uz to. Es zinu, ka no, sā, no sākuma ir, man liekas, ka tas ir Tas ir grūti, teiksim, to, to uztvert un, un pat domāt tādos mērogos. Bet, ja tā iekšēji liekas, nu, bet, nu, varbūt, ka tas ir, tā, ir, tas ir tikai pasakas, vai, vai um, tā īsten, nu, tā, tas, tas nav īstenībā, kā, kā lietas ir. Tad vienkārši pārbaudīt, pārbaudiet iekšēji, bet, bet ko tad es saprotu vispār no? E, no realitātes. Ko saprotu, kas, kas es esmu, no kurienes es esmu nācis, no <laughs> uz kurienes eju. nodrošināt um, labu atzimšanu. Nu jā, atzimstam kā mušas. Ja? Bet vismaz tā lieta ir, ka karma, karma nepazūd. Un visu, visu pozitīvo karmu, visus pozitīvos iespaidus vai potenciālus, ko mēs radam, šī dzīvē tie, tie paliek. <laughs> um, Bet jā, mums ir kā jāiemācās radīt tādu pozitīvu enerģiju vilni, vai ne? Ka mēs kaut ko panākam pozitīvu, labu. Tad vajag par to nu, priecāties, sevi iedvesmot. Nu, tas ir baigi labi. Nu, redz, kā es varēju. Nu, labi, tad daram vēl. Un tā. Um, Jo kas ir faktiski galvenais, ir vienkārši pie kā mēs esam pieraduši. Pie kā prāts pieradis. Pie pozitīvas domāšanas vai negatīvas domāšanas, pie enerģijas vai pie slinkuma, vai vienkārši, eh, kā saka, pieņemt, ko sabiedrība mums uzbāž vai, vai, vai pats domā, pats par sevi. Um, Vai ticēt mūsu ilūzijām vai nē. Un nu, to, to jau var mainīt, teiksim. Nu, bet arī neuzreiz. <laughs> tas, prasa, tas prasa laiku, tas prasa neatlaidību. Um, bet ir visas iespējas. Un tā lieta, ka citi taču to ir izdarījuši, to ir panākuši. Nu, kāpēc ne es? Buda ar kādreiz bija muša. Jā. No kā izšķies skaists tāliņš. Mm. Ko lēdzu? Galvas, no kur izšķies skaists tāliņš. Jā. Nu, kā kur ir tas potenciāls? Ja nebūtu, tad, tas, tad viņš vienmēr būtu kapurs. Tā kā mums ir e, budas potenciāls, mums tikai jārada pareizi apstākļi, lai, lai, lai, lai tas var, e, kas saka, parādīties, manifest, manifestēt tīrā latviešu valodā, ja? manifestēt. Tagad tā katastrofa ir Āzijā. Jā. Dabas parkā atrod cik pagalām cilvēkus, turistus, Jā. dzīvnieku nevienu. Jā. Prom. Tad viņiem, nu, kas tas ir, kas, nu, kā viņi, nu? nu, viņi aizgāja, viņi nebija tur klāt. Ā, nesapratu. Kad nu, dzīv... nu, dzīvnieki izbēga? Pats tā nebija neviena beigta žirafes, neviena nekā bija tikai cilvēku upuri. Visi nu, dzīvnieki no tā dabas parka bija aizmukoši. Ā, ne, viņi jau zina. Viņi, e, bet tur, ne, es vienā ziņu raidījumā, kur, e, viņi, kur bija tajās and, and, and, kā viņas sauc? Indijas salās. Tur, kur turisti neiet. Nu, nav, nav atļauts vispār. Nu, tur kaut kāda tāda aborigēna dzīvo. Un tur arī ļoti maz. E, bet teica, ka vainums no viņiem bija kalnos. Bet tā, tā žurnālisti teica, ka viņiem, kad liekas, ka viņiem, viņu folklorā ir tā, tas brīdinājums, kad ja, ja, ja jūra atkāpjās, tad jāskrien uz kalniem. <laughs> Jādodas uz kalniem. Um, un, bet, un, un kad dzīvnieki instinktīvi to, to, to saprot. Bet, bet um, Lama Zopa Rimpačē teica, kad uh, uh, teica tā, ka, ja nogalina vienu zivi, nu tā lieta ir, ka vairums no tiem, kas nomira, e, nu, viņi dzīvo plūdmalēs un viņi daudzi nodarbojās ar, ar zvej, zvejniecību. Nu. E, un Rimpičai teica tā, ja, ja, ja kāds cilvēks nogalina vienu zivi, tas rada to potenciālu, karmu, karmisko potenciālu 500 reizes iet bojā it kā tajos pašos ūdeņos, kur to zivi nogalināja. Tad vienu zivi. 500 mūžus. Iet bojā. Tā, ja, ja skatās no tā mēroga, tad nu, tas bija viens, nu, viena reize tiem, cik tad Bet tā interesanta lieta ir, ka mēs saprast, kāpēc ir, ir grūti atkal atzimt kā cilvēkam. Uh, ka tie, nu, tas, tās palīdz, nu, viss organizā, viss, viss tā daudz palīdzība bija vērst uz to, lai viņi atkal varētu sākt zvejot. Nu, faktiski tas ir viņa dzīvesveids. Nu, tā ir viņa karma. Ja? Ka viņa katru dienu nogalina uh, dzīvniekus, zivis. Un visu laiku vienkārši uzkrāja negatīvo karmu šitādiem notikumiem. Bez, ne, bezgalu daudz uh, mūjām. Un, kad tas ir pirmais, ir atkal to atsākt. Ja? Tad vienkārši viņa kas ir karma vai liktenis. Tad, diemžēl, šeit esam tāds patika. Šeit ir ziemeļos. <laughs> mm, jā, zi, nu, jā, ziemeļos nē, ja, ja mēs ņemam es, eskim, eskimus, nu, jā, bet... viņa faktiski, nu no tāda ekstrēma, jo tu faktiski tur nevar iztikt, nu, viņa nevar būt veģetārija, eskim. Tas nav ko ēst, tas nav ko ēst. Bet, nu, tā, tā, tāda ekstrēma situācija. Bet, nu, vispār, jā, vairāk uz, uz ziemeļiem vai, vai nu, jā, kur augstāk. Nu, tā, tā, tas ir izvēlējies. Nu, eh, kā tā paša Latvija šeit karti. Nu, tur ir pagriesamīgi, ja tā mēs skatāmies. Jā, bet... Nāc nu, vairāk no vāciešiem. Um, nu, Nu jā, bet te jau ziemā nekas neaug. Nu, no, labi, bet uh, vasarā var uzkrāt tur graudus, zirņus un tā tālāk un tā joprojām. Nē, nu droši vien var būt, ja mums nebūtu skādus tādus briesmas kā viduslaiki ar, ar, ar nu, izrietošām sekām. Jā, varbūt, varbūt tas latviešu tiešām būtu arī savādāk dzīvojis un kaut ko. Nē, nē, viņš jau nedzīvoja kaut ko, kas mums tāds. Bet mums, bet mums, jāatcer, bet mums jāatcerās, ka mēs runājam par tautām un, š, un sabiedrībām. Mums jāatcerās, ka tie trīs miljoni aptuveni cilvēki, kur būtnes, trīs miljoni būtnes, kuras pašlaik ir cilvēki, un, un sevi skaita pa latviešiem, tāpēc, ka viņi atrodas šī, šī zemē, Bet tas jau nenozīmē, ka viņi kādreiz iepriekš bija latvieši. Tā kā tie, tie senie latvieši bija latvieši. Bet <laughs> citas būtnes. Tiešām uzsver kā arī kā dzīve. Tad atzīmē, ka šis arī atsakā būtu nosaka, kāpēc, kāpēc mēs esam šeit. Un, un, un, un, un, vienkārši tas tā nevajag. Tā, e... Arī zeme ir divas organismas attīstības. That's the thing. Mm. Nē, no nu ir, ir, uh, ir bet uh, mm, nu, au, zeme un augi un tā tālāk, uh, tos var uzskatīt kā dzīvus, bet ne ar apziņu. Tas nozīmē, nu ka nav būtnes varbūt dzīves, kur nav būda. Nav būda. E, nav samsārā, nav, nav būda. E, bet tā lieta ir, kad e, vienalga um, a, a, a, audzējot dārziņus, daudz, daudz kukaiņus un dzīvniekus nogalina. Un katru reizi, kad lāpst zemē, ja, забавится, просто кукань по голову. Nu jā, tā kā e, kamēr mēs paši esam samsārā, mēs, nevar, mēs, mēs darīsim ļaunu. Vienkārši būdami samsārā mēs darām ļaunu citiem ar šitiem ķermeņiem un vajadzībām. Un, tā, nu, tā, tā, kā Lama Ješi vienreiz atbildēja, tad, nu, tas, tas tikai tas nu, liek uz mūsu pacientu atbildību ātrāk tikt ārā no samsāras, lai, ja neko citu, lai mēs mazāk ļaunu dar, daram citiem. <laughs> Jā. Nē, bet kas nāk, un es esmu nedaudz laukos, un es zinu, ko nozīmē, ka tā, ka tā, ka tā, nu, tas magazīnieks tiek audzētai konkrētai vajadzībai, un kā tas ir, kas to domas ir jāizt. Tas, tas, tas, man nu, maiz baža ausis, un mums vienu skaņu mājām, un tētis dažņaga glāze, var saņemties un aiziet. Jā. Mēs jau arī pieķeramies tam, tam, tam dzīvniekam, un, un tas ir diezgan papriesmīgi, īpaši bērnībā. Vēlāk kaut kā tas eh, cilvēkos pazudu bērnībā ļoti grūti apzināties. Nu, pierod. Jā, pierod. Jā. Mm -hmm. Nē, zinu, kad es biju jauns, es arī makšķerēju un tušu šāvu. Un... Bet kaut kā, kad es tagad mēģinu atcerēties, kā, kā, es, to, kā es domāju, kā es to izjūtu, man arī bija it kā, man bija, bija tā sajūta, ka tas, ka tas nav pareizi, ka to, bet kaut kā, tāpēc, ka gribējās, nu tas, tas, tas sports, tas, tas kad e, vienkārši to izslēdz. Ja? Tad ne, neļauj sev e, domāt par to vai iz, izjust to, kā, kā, kā tā otra būtne to piedzīvo. Bet, ja, E, piemēram, es zinu, ka nu, tur drustos, kur mums tas meditācijas centrs, tur uh, rudenī, nu, vasarā rudenī, tad gliemēži, tas ir blakus ezeram, nu, gliemēži, nu, viņi <laughs> tur ir, viņi tur miljoniem. Un, kad staigā, vienkārši kraukšs, kraukšs, kraukšs. Nu, jā, nu, viens ir, nestaigā. Nu, pat tur visi, pat trepējiem visur viņi ir vienkārši. Mm, bet, nu, tur tu vari mēģināt <laughs> viņam varbūt nošlausīt vai noņemt nu, no, nu, no ceļa, bet zālē es neredzu. Kas, kad staigā krauš, krauš, krauš. Un tu zini, ka tu staigādams, mm, nu jā, ja tu, ko dari, vai nu, vai nu, vai nu tu nestaigā, ja tu nogalini. Jā, te muskuspīles, un tas atpēdīs mūzikas kontu. Ko lūdzu? Muskuspīles, muskapīles, jā, un te. Jā, bet ja viņas audzē, lai viņas, ja, ja liek kādam citam būt, kādai citai būtnei nogalināt tavā vietā, tad, tad saka, ka tu radi e, tikpat. Ja tev ir e, līdzīgs inteliģences līmenis, tu radi tikpat negat sliktu karmu, kā, kā tas, kad Ko tu izdari? Ja tev ir augstāks intelekts, tu radi vēl sliktāku karmu. Tā kā, ja, ja, ja mēs liekam pīlēm, es mūsu gliemēšu, tad mēs radam vēl sliktāku kārnu kā tā nabaga pīle. <laughs> Nē, nu. Mm? Jā. Jā, man, man mūsu Es nezinu, mans, kač, mans meitas kačis, bet viņš piedzima mūsu centrā. Tā, centra kačis. Kad vakar, kad viņš noķēra? Pēl. Man. Viņa vēl dzīva? Ā, nu jā. At, atvedām žurku uz, uz Rīgas, lai redzētu, mēģināt, jo likās, ja tur atstāja, tad viņa nosauca. Un, bet, ko? Ko? Jā, es nezinu, kas Andras. kas tītē? Nē, ko? Ja viņa izdzīvos? Ā, nu, nu, viņa jau nav pilsē, es nezinu. Nē, nu būs jāatbaro, es nezinu, ka pieaugs liela, tad vedīšu atpakaļ uz lauku. Nepa, bet Bet ne, Nepālā, <laughs> kad es dzīvoju Nepālā, tur, tur, e, tur, tur ir slāzdi, nu, kas ne, nenosita. Spēc, nu, tā, var nopirkt tādus. Un tā cilvēki dara, kas vienkārši nu, durvis aizvarās, bū, būris. Un tam mēs tā ķērām, jo tur, tur bija žurkas, nu tā bija tās peles, kas tur mājā tās mums netraucēja, bet žurkas, kas, e, nu, urbes, kalnā iekšā un uz zem, zemes līdē. Un, nu, nu, tā. Un tam nu, ir tās lielas, milzīgas jūras. Un tad mēs tā šķērām un tad uh, ielika maisā, maisā es ieliku mašīnā, es kādu kilometru pabraucu un palaižu varā. Es nezinu. Saka, ja, ja, ot, ja pāri upei, tad viņas nenāk atpakaļ. Nu, nezinu. Kaut kur viņas jau. Tā jau tur vienkārši grozās laikā. Kā cits noķēra un tad... <laughs> <laughs> jā. Bet tur ir tāda tur, tā kultūra, tāpēc, ka tur ir budisms un hinduisms. Un, ne, tur ir, nu, tur ir visi divaini. Bet, teiksim, nu, ir budisti gan, nu, mēģina nenogalināt. Un, un, teiksim, kaut kāds kukainis vai kaut kas viņu noķert un izlikt ārā. Tāpat dārzā uz gliemežus, lasīt nos no, no, no, no dārziņiem un tā tālāk. Un tā mēs darījām. Bet tur atkal, tur atkal ir tā, kad e, Nepālā hinduistiem tur ir, ir tādi lielākie svētki e, gadā, un viņi upur, upuro dzīvi, ne? Nu, upurē dzīvniekus un piedāvā tādām, eh, kā saka, rosfu šausmīgām diev, dievībām, hin, hindu dievībām. Un tad tur patiešām asins tek par ielām. Tur es nezinu, cik, nu, tur ir 20 miljoni iedzīvotāji, nu, tur droši vien, tur ir tikpat daudz dzīvnieku trīs, nu, dažas dienas, jā, trīs dienu laikā tiek nogalināti. Kā reliģija, kā iedomāta darba. Jo viņi tic, kad e, no tā viņi būs laimīgi, kad viņiem t, t, dievības palīdzēs. Ja? Un viņi būs laimīgāki. Faktiski, jā. Ja ne jau visi tur, bet tur nepālāja daudz, nu, es nezinu, tā, tā, tā, tā nozara tur ir kaut kā ļoti iegājusi. In, Indijā mazāk arī, bet mazāk. Vismaz proporcionāli mazāk. Daudz mazāk. Un faktiski, ko tie cilvēki dara, ir rada milzīgus ciešanu cēloņus, nogalinojot dzīvniekus. Ja? kāda cēlonis atzina zemās sfērās, piedzīvot visādas ciešanas, ar to domu, ka viņi rada laimes cēlonis. Tas, ko es teicu pirmīt, mums ir jāiemācās atšķirt darmu no, no nedarmas. Vienalga, eh, kāda kādos ietvaros tas ir, vai reliģija, vai filozofija, vai dzīves stils, vai, vai, vai, vai kas. Jo vai kaut kas ir dārma vai nē, vai kaut kas, vai kāda darbība ir laimes cēlonis vai nē, nav atkarīgs no mūsu domāšanu par to, mūsu uzskatu. Karma nav atkarīga no mūsu uzskatiem. Tāpat kā teicu, grav, gravitācijas, gravitācija nav atkarīga. Vienalga, vai, vai, vai iedomājās, kad ja palaižu vaļā, ka tās krēles aizlidos gaisā, vai aizies kaut kur sām, vai kad viņas pazudīs, vai, vai tas, vai tas, vai tas. Ja? Vienalga kā cits, vienalga kā lūdz. Ja? Lūdz, nu, viņam jākrīt. Tā ir da, da, dabas likums. Un tāpat ar karmu. Vienalga, vienalga kā, tu, kā kāds iedomājies, kāds būs rezultāts no nogalināšanas, e, rezultāts būs, būs slikts. Saka, piemēram, kristietībā. Kristietībā ir e, māca, mācība nenogalināt cilvēkus. Ja? Bet dzīvniekus var nogalināt. Hinduismā var nogalināt dzīvniekus, bet ne govis. Ja? <laughs> Tā kā tā, kā saka, dārma, dārma tur ir, bet, bet citādos dažādos līmeņos, dažādos, vai ne? Um, tā kā man, man liekas, ja kāds cilvēks ir labs kristietis, bet viņš ir zvejnieks, nu, it kā, nu, viņš rada, viņš, savādāk viņš rada labu karmu, ja, ņemot vērā uh, nu, teiksim, likumību, nenogalināt cilvēkus un, un nemelot un, un tā un tā un tā, visas baustas, ja? ņemot vērā, viņš rada pozitīvu karmu, bet tai pašā laikā turp, nezinādams turpina radīt negatīvu karmu, nogalinot dzīvniekus. Un vai tas rada, neg kā saka, negatīvu karmu vai ne, nav atkarīgs no, no ticības vai no, no, no, no filozofas uzskata. Tā. Um, tad varbūt šovakar veiksim tādu veltījumu pirmo reizi. um, ir teiks tā, ka, ka e, galvenais, kas nosaka, vai da, mūsu darbības rada pozitīvu vai negatīvu karmu, ir mūsu motivācija. Kāpēc? ne, ne, ne ko mēs darām, bet kāpēc mēs to darām. Um, un tad, kad mēs esam radījuši e, pozitīvu karmu vai, vai enerģiju, ir svarīgi to, pirm, viens ir aizsargāt no negatīvām emocijām, piemēram, sevišķi no dusmām, jo dusmas ir ļoti milzīgs spēks spēks e, vienkārši iznīcināt vai sadedzināt pozitīvu enerģiju vai karmu. Nu. E, tad veltīšana aizsargā mūsu karmu no, no, no dusmām un tā tālāk. Un otrs ir, ka e, it kā uzliek adresi, tāpat kā, ja, ja, mēs, ja mēs pastā iemetam aploksni bez adreses, mēs nezinām, kur, kur viņu nosūtīs. Ja? Vai nepareizi adresi. Tā kā tā veltīšana ir kā, e, saka, kad e, uzliek adres uz, vai zīmogu uz tās kārmas. Piemēram, šovakar mēs esam radījuši da, faktiski ļoti e, spēcīgu, e, pozitīvu enerģiju un karmu. Jo faktiski ir reti samsārā, kad, kad kāda būtne apstājās un padomā vispār par <laughs> šim lietām. Un, um, bet, piemēram, ja gadās, kad uh, jāatdzimst kā mušai, ir žēl, ja to pozitīvo kārmu, tā pozitīvā kārma tiek, tiek izlietot uh, dzīvo kā laimīga muša. Piemēram, uh, piedzimt kaut kur Spānijā, nevis Latvijā, kur nav tik augstā ziema. <laughs> ja? Tas ir it kā e, mēs varētu to labo kārmo enerģiju lietot e, derīgākā veidā, ja? Nod, ja? labākā veidā. Tad to var panākt ar veltīšanu. Tas ir, es, jā, ar to vēlēšanos, ja? tad būtu tā, ka, lai to, šīs pozitīvās enerģijas rezultātā ne tikai ko mēs esam radījuši šovakar, bet vispār kādreiz pagātnē, lai tā rezultātā, lai es vienmēr atzimtu kā cilvēks ar dārgo cilvēcisko atzimšanu, lai es vienmēr satiktu dārmu, tas ir pareizi vai patiesu laimes uh, cēloņu radī, radīšanas metodiku. Uh, tad au, augstākais mērķis, augstāks mērķis, lai, es, lai, tas, <clears throat> lai šī pozitīvās karmas uh, rezultātā, lai es kļūtu spējīgs sevi atbrīvot no nosacītas eksistences un um, sasniegt nirvānas svētlaimi. Un tad augstākais mērķis, tas augstākais ir, lai um, rastos man universālā mīlestība un līdzjūtība pret visām būtnēm. Uh, un lai es sasniegt pilnu apgaismību, lai tad būtu spējīgs bez kļūdām spontāni vadīt katru būtni uz to pašu svētlaimes stāvokli.